сэрца на далоні роман ивана шамякіна доктор ярыш стаяў на даху веранды і свістаў залажыўшы пальцы ў рот свістаў так што здавалася з дубоў пасыпляцца лісце у блакітнай бездані неба узнімалася чарада и чаграшоў. Галубы кружылі над дачай у мікалаеўскіх чырвоных гарэлі крылы. Раптам чараду быццам знесла ветрам, міг, і яна апынулася далёка над борам. І доктар летні паляцеў следам за ёю, ступіў на самы край даху под яго цяжкім целам натужліва рыпнулі слупы веранды забрынчалі шыбы ён хваляваўся як хлапчук солнце што ўзнялося над борам біла праменнямі ў твар сляпіла яраш засланяўся ад яго не далоняй а не падзіцячы локцем з другого канца веранды стаяў яго сын Віктор ростам трахання з бацьку але у худы танклявы даўганогі ён сачыў за галубамі ў палявы бінокль калодзежа сядзелі на лаўцы жанчыны іх цікавілі не галубы а галубятнікі смешна як дзіця цэлы дзень можа ганяць галубоў быццам з дакором але ў той жа час за мілаваннем да мужа сказала галіна адамаўна А я люблю людзей, якія могуць вось так захапляцца, адказала Валентина Андреевна, не зводзячы вачэй з яраша. О, я прыраўную, валя, сказала жартам. І сама ж адчула, як трывожна ёкнула з сэрца, зачырванелася. Валентина Андреевна ўбачыла гэтую чырвань на яе шчоках і адвярнулася ад веранды. Яна добра ведала сваю сяброўку яе хваравітую падазронасць. Было б да каго галя, Я ўжо старая баба, бачыш, расплылася як. Это мне трэба раўнаваць. Мой кірыла штодзень ставіць цябе ў прыклад. Глядзі, кажа, як галіна ўмее сачыць за сабою стройная, як у двадцать год. Хы <laughs> -хы. Тоўстыя заўжды зайздросцяць тонкім засмяялася Гліна Адамаўна, задаволеная, што яе хваляць. З другой палавіны дома выйшла дачка шыковічаў Іра, апранутая па-святочнаму. У яркую расклёшаную спадніцу, белую кофтачку, белыя басаножкі, гэтае лёгкае адзенне пасавала і да яе стройнай постаці і да вясёлай летняй раніцы. Іра поправила акуляры і таксама пачала ўглядацца ў неба. Глубінай чарады яна не ўбачыла сваімі блізарукімі вачами і зняважліва зморшчыўшы нос сказала: « Яны давно ўжо ў горадзе ваши голубы. Не каркай! кінуў з даху Віктор Гэта быў першы гон прывезеных з горада на дачу галубоў, і бацька з сынам моцна перажывалі, ці вернуцца яны. Але як не быў заняты Антон Кузьміч галубамі, ён не пакінуў без увагі сына высловы. Э, браце мой, ты як размаўляеш з дзяўчынай, Наш на пять год старэйшая за цябе, а ты не каркай, жах. Валентина Андреевна заступілася за хлопцам. Невялікая пані, як яна так і да яе. Мы тут усе на ты, одна сям'я. Дзяўчына з іранічнай усмешкай зірнула на маці і пайшла па сцежцы да раўчака, што працякаў метраў за сорок аддачы. Здалёк паклікала: « Наташка, Хадзем на лух! 12цігадовая дачка ярашаў сядзела на падаконніку, звесіўшы ногі на дворы чытала, абыякавая да галубоў, да якіх учора яшчэ выяўляла інтарэс і, магчыма, зацікавіцца заўтра. Але сёння ёй было не да галубоў. Усю раніцу чытала яна прыгоды як люберы фіна, і ўвесь час рагатала, стукаючы ад захаплення пяткамі па сцяне. Запрашэнне Ірынага яна не пачула, Гліна даўна сказала Наташа: «Цябе клічуць. Дзяўчынка не адгукнулася: Наташка! А? Схадзіце з ірай на лух і нарвіце шчаўе. Ой божа, уздыхнула малая ну что за жыццё на гэтай дачы старонки не дадуць прачытаць чалавеку жанчыны засмяяліся наталка гукнуў яраш не бурчы свякруха каціся баранкам на лух цябе галубы баяцца жыцця няма ад вашихых галубоў Наташа перакінула ногі цераз падаконнік і знікла ў пакоі. Віктор паведаміў між тым: ляцяць, дзе, дзе! затупаў па даху яраш, ажно задрыжаў увесь дом, выхапіў сына бінокль, радасна загудзеў ага! ляцяць, вяртаюцца, А што я вам казаў? Хм, малаверы! попракаў ён немаведама каго бо ніхто нічога не казаў калі не лічыць кароткай ірынай за увагі Чарада галубоў пронеслася над соснамі, нізка абляцела вакол дома, памкнулася на вышкі, дзе была галубятня, і спуджаная ярашавым свістам зноў узвілася ў гару. Галіна Адамаўна падзявочы стройная, млява поцягнулася закінуўшы голыя руки за галаву а хораша тут я давно так не адпачывала хораша калі гасцей няма кожны дзень госці абрыдла кирилла бясконца каго-небудзь запрашае яму сумна без гасцей а мне гатуй ды талерки мый цэлы дзень антон ты гукнула валентина андреевна яраша рыбу ловить пойдем у галины зноў загарэліся шчоки она боялася гэтых походаў мужа и суседки з вудами да ракі дзе густые лугавыя зараснікі хоць яны яшчэ ніколі не заставаліся там один на один з імі заўсёды ішлі або віць або наташа або ира ці часцей усе троем сама яна знарок них не хадзіла каб не падумалі што не давяраеце пільную не ёй вельмі шчыра хацелася быць такой як муж ён ва ўсім верыць ёй як шыковіч абыякавы да таго куды і з кім ідзе яго жонка як валянціна хочацца але яна не можа яна пакутуе я і магчыма не столькі ад самой рэўнасці колькі ад сораму за яе і за сябе што яна вось такая ну, неяк другие але каб ён быў не такі яе антон можа тысячны раз яна палюбавалася яго асілкавай постаццю что ўся імкнецца ў неба за галубамі яго дужымі голымі руками а шырокім і мужным тварам, валасамі каштанавага колеру. На не ведае больш прыгожых валасоў. Дурні ты, хто кажа, што доктар Ярыш трохі рудаваты. Каб яны прыгледзеліся бліжэй, каб маглі пагладзіць гэтыя мяккія валасы, пачуць, як яны пахнуць прытуліць гэтую разумную галаву да грудзей вось так яна мысленно абняла мужа і тут жа адчула пякучы боль ад думкі што калі-небудзь другая чужая жанчына абнімала яго закружылася галава як праз сон да яе даляталі словы суседкі раніцай пытаю а Прызнайся кирыла кого на сёння запрасіў нікога кажа а па вачах бачу што маніць уцяку на лух на цэлы дзень няхай сам частуе что з табой галя ты нездарова не нічога галіна адамна бадзёра падхапілася і засмяялася але смех гэты гучаў дзіўна б Яраш адарваўся ад галубоў, глянуў уніз на жонку. Галка, Што здарылася? Нічога. Вунь, хто падбіраецца да вашых галубоў, яна показала ў неба над лугам. Там у вушыні павольна кружыў коршак. Віця, пакараць агрэсара, збіць, як паэрса. Бацька і сын з аднолькавым спрытам саскочылі ўніз, Віктор на міг заглянуў у пакоі, выбег адтуль са стрэльбай. Хлопцу толькі нядаўна дазволілі карыстацца ёй. І ён рады быў кожнаму выпадку, каб паказаць свой паляўнічы талент. Пераламаўшы доўгае цело, траха не датыкаючыся носам да зямлі, ён смешна сігаў да раўчука, збіраючыся па зарасніку дабрацца непрыкметна да таго месца, над якім кружыў коршак. Галіна адамоўна крыкнула: «Віце, асцярожна, там недзе Іра. Я разглядзеў услед сыну і бязгучна смяяўся. Смяялася яго цела, перапоўненае здароўем і бадзёрасцю. Галубы ў палі ўніз. Ці то яны адчулі небяспеку, Ці можа убачылі, што гаспадары нарэшце пакінулі свой пост і нішто не перашкаджае заляцець у галубятню. Але яны не заляцелі адразу на гарышча, а ўсёй чарадой шумна захлопаўшы, крыламі ўселліся на парэнчы балкона, што быў зроблены над верандай з другога боку гэтага доўгага дома. З акна паддашка высунулася, лабастая голова з лысінамі затокамі, што глыбока ўрэзаліся ў доўгія крыху кучаравыя і моцна ўскудлачаныя белыя валасы. Што ў вас за гармідар такі, спытаўшы Ковіч, бліснуўшы залатым зубам. Не даеце чалавеку попрацаваць спакойна. Ты кірыла, як Наташка засмеялася Валентина Андреевна всю раніцу. Я хадзіла на пальчыках. Не можам жа мы хадзіць так цэлы дзень. Сёння нядзеля Кірыла Васильевич, трэба адпачываць, сказала Гна Адамаўна. Яраш хітра сажморыўся. Нешта ў цябе вочы заспаныя, Няўжо ад працы. Галава Шковіча схавалася, ярашы жанчыны засмяяліся, але праз момант Шковіч з'явіўся на балконе ў зялёна-карычневай паласатай піжаме, пужнуў галубоў. Кыш чэрці жа напэцкалі і да ярашы. Я табе дам вочы заспаныя, Эскулап ты беспардонны. Это ж не твоя работа выразыў сляпую кішку і больш ніякага клопату ідзі ганяй голубоў няшчаснае чалавецтва як яно збяднее калі не пачытае твайго артыкула ці можа свет перавернется да гары нагамі цяпер яны доўга будуць шпіляць адзін аднаго хадзем купацца галя Наташка купацца хочаш дзяўчынка выглянула з акна крыкнула чаго хачу таго хачу тут жаданні наша мамачка заўсёды супадаюць яна выскочыла простое ж адчыненае акно з ручніком і кнігай у руках у кустах бухнуў стрэл коршак спакойна праплыў над сядзівай усе правялі яго вачами я раш пашкадаваў у прамазаў Віктор. Насыпьте яму солі на хвост, <laughs> хмыкнуўшы коверт з вышыні. Я цябе малавера пузатага зараз скіну з тваёй галубатні. <laughs> Адыходзячы жанчыны пачулі, як пад цяжкімі крокамі яраша застагналі новыя ўсходцы, што вялі на гарышча, дзе Шковіч абсталяваў сабе кабінет потым азірнуўшыся яны ўбачылі што кароткі шаковіч дрыгае ў паветры нагамі падняты дужым ярашам пусці чорт косці паломіш во лапы а клешчы табе не хірургам трэба быць а кавалём першы раз у жыцці бачу такога лекара адчапіся Задыхаўшыся Шыговіч выслізнуў з ярашавых рук і адкаціўся на другі бок балкона. Валя прасіла штодзень размінаць цябе. Глядзіў цябе, адразу знік заспаны выгляд. Ха -ха, Валя выдумае, а сама лянуецца зарадку рабіць. Я хоць што раніцы, паўгадзіны, нагамі дрыгаю. Вось именно <laughs> дрыгаешь, малакарысці ад тваёй зарадкі. Яраш наблізіўся і стаў поплеч, ён быў вышэйшы на цэлую галаву. У горадзе калены гулялі разам, на іх з усмешкамі азіраліся, а сябры жартавалі з іх і расказвалі анекдоты. Але гэта не шкодзіла іх дружбе. Хвіліну яны моўчкі глядзелі на луг, дзе паміж кустоў мільгалі стракатыя халаты іх жонак і наташы. Жанчыны ішлі да дубоў, за якімі скрылася тысячамі сонцаў, даўгаватае люстра вады. Гэта старыца ракі, самой ракі не відаць. У незапомныя часы яна адступіла ад лесу на добры кіламетр. Введён толькі чырвоны слуп ліхтара на беразе. Лух няроўны і нягладкі. Ён перарэзаны старыцамі раўчакамі, канавамі, берагіх, якіх зараслі лазняком. На ўзгорках стаяць дубы, у зарэчнай далечы сіняе лес, злева з-за хмызнякоў выглядаюць стрэхі хат. Але ўсё адно нідзе, нават у самым шырокім полі няма такога адчування прасторы і неабсяжнасці як тут асабліва калі глядзець вось такой вышыні дзіўна што неба тут таксама здаецца вышэй чым дзе ў іншым месцы і бачыш усё адразу зялёную зямлю і блакітнае неба і ваду няхай мала яе на але яна адлюстроўвае ўсё неба і дубы а павярніся назад і ўбачыш яшчэ одно дзіва прыроды лес цудоўны бор саснаў сасну абступаў невялікую абжытую паляну злева бліжэй да ручая што аддзяляў лес ад лугу сосны саступалі месца на дубам асілкам, якіх немнога засталося ў наших лясах. Каля самага бору туліліся старыя будынкі лясніцтва, кантора, хаты ляснічага, лесніка, канюшня. Адзінокая дача это вялікай крыху нязграбная будыніна з рознымі па форме верандамі, з мансардай толькі в адной палавіне, збудавана на мяжы лесу і лугу под дубамі. Шыковіч выхваляўся, што месца выбраў ён, забываючыся, што Яраш ведаў гэтую мясціну яшчэ з партызанскіх часоў. Шыковіч стаў на пальчыкі, пацягнуўся, падняўшы рукі, глыбока ўдыхнуў паветра. Яму хацелася сказаць каторы раз эх, які маляўнічы куток рыюера ухвалі мой густы эскулап але на гэты раз ён знайшоў іншую форму здаецца что тут нават паветра больш чым дзе а якое небо а больш кіслароду для мяне паветра для цябе кіслародка это ж табе не кислородная палатка мне здорово спится тут шикович весело засмеяўся у тебе вострае вока я такі праўда задрамаў над сваім артыкулам а мы всю раніцу хадзілі на пальчыках кирилла творыць іранічна посміхнуўся ярыш это ты хадзіў на пальчыках хлус няшчасны свістаў як салавей разбойнік ты пісаў калі-небудзь публіцыстычныя артыкулы не дзякуй богу то-то гэта пакута асабліва на заказаную тэму скажи у цябе было калі ты хочаш зрабіць лепш адчуваеш што можаш зрабіць а не выходзіць атрымліваецца нейкая жвачка нудная жвачка калі пісаў дысертацыю было у рабоце не жвачка в нашай <laughs> рабоце барані божа шыкович на нейкі момант сур'ёзна задумаўся я разумею відаць чым больш адказнасці тым работа цікавей хіба ты не пішаш без адказнасці Чп ты яго ведае часам мне здаецца з малой адказнасцю і раптам крыкнуў бачыш что вясёлка маленькая вясёлка каля дуба відаць Наташа пырская под берагам х не відаць а вясёлка зяе ой хораша ці не пайсці нам покупацца а і сам сабе рашуча адказаў: Не. Трэба дапісаць гэты злашчасны артыкул. Жывіцкі спусціць з мяне тры скуры, калі заўтра не здам. Аднак замест таго, каб пайсці працаваць, Шыковіч адышоў ад парэнчаў і паваліўся ўжо з лонг. За салодай пацягнуўся, выставіўшы з-пад піжамных штаноў валасатыя ногі даплюшчыў вочы і сказаў: трэбаба пісаць А то ж мае быць яшчэ і выпіўка. Я запрасіў госцю гукана. Я ж зарагатаў. Сябра поглядзеў на яго з няўцямным здзіўленнем. Я толькі што чуў, як валя скардзілася, што няма ніводнага дня, каб ты не запрасіў гасцей а ты ставіш жонку цяжкае становішча запрасіў і маўчыш <laughs> маўчу бо па-першае люблю экспромты а по-другое маю правіла лепш выслухаць жончыну мараль пазней чым раней Няхай думае што чалавек заглянуў выпадкова і ўсё абыдзецца ціхаму на д'ябла табе гукан. Навошта мне гукан? Шкоіш прыўзняўся на руках, з натугай выбраўся з глыбокага жезлонга, Чарт тыхнуўся, падышоў да ярыша, які спакойна сядзеў на парэнчаў, глядзеў на бор. Даўно не гутарыў з ім душеўна. Год шэс ужо. Цікава, ведаеш, як ён змяніўся у які бок адбыліся такія падзеі пераварот у мазгах у сэрцах а як ён ён брат цвердда лобых цікава як ён ставіцца да сваёй кнігі да нашай кнігі якую мы разам пісалі ён аўтар я літапрацоўшчык Я, напрыклад, многага не пашкадаваў пераклесть, перакрэсліць з таго, што пісаў тады. І гэтую кніжачку мне хочацца ператрэсці грунтоўна. Але трэба ведаць, як глядзіць ён, аўтар. Калі трымаецца тых жа поглядаў на падполле, да ліха, я апрацоўшчык разграмлю яго. Ого! выгукнуў яраш, не адрываючы позірку ад верхавін сосен. А ці не будзе гэта смеласцю п'янага зайца Кірыла? Ад піжамы Шковіча адляцеў гузікі пакаціўся по падлозе. Расхінуўшы піжаму, заклаўшы пад яе за спіну руки, ваяўніча выставіўшы пукаты жывот, Шковіч змерваў магутную постаць сябра знішчальным позіркам каб я цябе менш ведаў, я даў бы табе па мордзе за такія словы. У розных ролях мне давалося быць, давялося быць, але ў ролі п'янага зайца я ніколі не быў і не буду май на увазе. Цяпер калі я ведаю 10 разоў больш чым 10 год назад калі пісалася кніга мяне абурае тая ацэнка якую дае падполлю гукан ты глядзі што выходзіць выходзіць што да яго гуканавага прыходу ў горад партыйнага падполля не было ніякай арганізацыі Ён не ўспамінае нават людзей, якія загінулі і якія жывуць цябе твару яраша змяніўся зніклі складкі іранічнай усмешкі калярота спакой задаволенасць з'явіліся спахмурнеласць і пакута быццам чалавеку штосьці забалела раптам ён ціха сказаў моя роля ў падполлі другарадная а А што да іншых? Калі забыліся тады, то ці варта варушыць гэта цяпер праз 17 год варушыць мёртвых? Калі Шковіч увогуле спакойны чалавек абураўся, ён пачынаў махаць руками і крычаць: Антон! мне сорам начуть гэта от цябе такие мёртвыя не паміраюць яны павінны жыць стаять в адным страі з намі і змагацца не было герояў безыменных это сказаў чалавек які сам аддаў жыццё ты забыўся Шкоіч рвануўся в адчыненыя дзверы праз момант вярнуўся з кніжкай у руках вось Цярпліва збірайце сведчанне аб ты, хто загінуў за сябе і за вас. Фучык, За сябе і за вас, это за нас, А ты не трэба варушыць мёртвых. Камусьці, мабыць, хочацца, каб мёртвыя маўчалі, але ты, навошта табе? Я не люблю вспоминать сваю подпольную дзейнасць, ты ведаеш на маю долю выпадала самое цяжкае. Яраш адвярнуўся, упёрся руками ў парэнчы так, што павялелі костачки пальцаў і глядзеў на луху. Под дубами по беразе старыцы хадзіла жанчына ў купальным касцюме. Валя, цігаля, подумаў ён, стараючыся пазнаць, і адчуў нейкі дзіўны прыліў вялікай любві і замілаванасці да жонкі да дзяцей, да сям'і шыковіча, да ўсіх добрых людзей і да гэтай цудоўнай прыроды, да зямлі і да неба, да ўсяго на свеце. Чалавек ён быў сентыментальным, і ад гэтай замілаванасці вочы яго сталі, вільготныя. Каб схаваць сваю слабасць, не паварочваючыся, сказаў: « А папрокаў такіх мне не кідай. Я тых людзей не забываю. Шыковіч узяў яго за плячо і прымусіў павярнуцца, не забываеш? І раптам груба адштурхнула цябе ізноў закрычаў: « А што ты зрабіў, каб подвіг іх стаў вядомы? каб расказаць пра іх Віктару і рэйня Наташы новаму пакаленню. Не кожны умее расказваць, ты умееш, Але табе перашкаджае твоя хірургія. Ну ведаеш, у цябе гуманная прафесія, ты збаўляеш людзей ад пакут і табе здаецца, што гэтым ты ўзводзіш помнік сваім сябрам. Але? Няхай гэта банальна по газетнаму, але уршце нашы добрыя справы ну, ну, сапраўды толькі яны могуць стаць помнікам. Добрыя справы часам рухаюцца нашим эгоізмам і самалюбствам Я хацеў хутчэй закончыць аповесць і адмахваўся нават ад таго, каб напісаць фельетон у газету і памагчы людзям. А у цябе адна дысертацыя, цяпер другая аперацыі, справы добрыя ўсе. І ты выдумаў сабе філасофію. За яе лёгка схавацца. Працуеш ты, дай Бог кожнаму, але падумай. Як было б крыўдна і несправядліва, как напрыклад гісторыя обороны брестской крепасці так и засталася пахаванай под яе руінами шикович неяк дзіўна боком откаціўся до дзвярэй стаў у іх вузкім праёме упершыся локцямі вушакі ён гарэў жаданнем паспрачацца и і не дзеля таго, каб нешта даказаць свайму апаненту, а хутчэй, каб зарадзіць распаліць самога сябе. Ён чакаў, што адкажа яраш, але яраш адчуваў праўду ў яго словах, хоць з нечым і не згаджаўся. Ды гэтае нешта нялёгка было яму адразу выказаць, бо ўвогуле ён не любіў, Ды не ўмеў спрачацца, Ён сказаў пасля паузам: « Я першы напісаў, што не згодны з вашай кнігай, А пасля ў кусты так прыжмурыў свае маленькія вочки Шковіч. Яраж глыбока ўдыхнуў паветра і рушыў да яго небудзь кірыла, як кажа моя Наташка разумны задам. Я вось што скажу табе, Ён узяўся левой рукой зачынен і дзверы. Калі гэтага гарэння ў цябе не на адзін дзень, калі ты сур'ёзна хочаш заняцца нашим подпольлем, Вось табе моя рука. Шукович паціснуў працягнутую руку. А калі-то паклікаў гукана, каб паказаць перад ім сілу вызваленага негра, папсаваць старому чалавеку нервы. Я у такой гульні не ўдзельнічаю. Нягледзячы на яго кнігу, я паважаю гукана. Чалавек ваяваў добра і папрацаваў, дай Бог кожнаму, як ты кажаш, ідзі, пиши свой артыкул я разжартаўліва ўпіхнуў сябра у пакой